Eta soizia bada bultia bat energien presioa aipatzen dela, krizia eta beste, eta horren aipatzeko, okin baten ganat zuen engia behaz, maulen okin adugun jamari jorregi hiekilan, egun hon? Egun hon, jimun. Hala behaz, hi okin degian aihiz, guai nausi bilakatuik, eta, bon, bai senitzen duk energi presio horren emendioa? Bai, be, senditzen diak, eta uste jat, sendetiko duk endak nortian, eh? Ba, nik eh, kontratia bi urten tako urreta nian uh, aurten, eta hori egutek ebe negoziatzen, bon, eh, be, ikusten diak, ebe guk uh, eh, hiuetak emendatuko dela presiua, eh? ere airan, uh, nik uh, hoge mil euro pekatzen nian urtian, eta dago urtian uh, mementuan devizantako, jutan hoge mil eta haitzen duko. Eta, badea negoziatzeko maniaik edo? Ni manea ike, bom, beha egutuke, uh, eh, bataiara mini bat horroikin, eh? Bo, berdik egan hori badela furnizer eh, paket paketa, berdila kaso eman uh, kontratian sinatzin, nik errandu eta bezala, uh, bi pakete eraiten zian sinatzia, nik uh, urte sinatzen diat, ikusteko deja uh, urte baten buen nula joan den, uh, ne ez duk guago, guago juiten al, uh, uh, espantzadiat apaltiko dela mini bat, uh, kiat Eh, nula, nula segitiko aldo uh, eh, eh, urte bat atxikiko diago, baina ikusiko badeo egin. Justoki, arte hortan, bon berz, hogei milatik, iutan hogei milarat, berrogei milatutzak jokin, nula egiten alduzie, ze um, mm, hogi eta emendatu, nula... Be, hogi hemen dat, bon, uh, jentek aiz eraiten di, eh, beharko dila reperkutat, hogi hemen dat, bon, nik uh, berdik eh, bardin hor uh, bost amitimetaiko bantatu diag uh, hilabete hatxarin. Ikusiko diag, bena, urte rentzil eta daguna urte hatxarri lartino puetziago deus euh, augmentatik, eta ikusiko diag, laguntza sumait eraiten di ezaiko diela, bena horre baduke papie paketa, dosie paketa igoteko eta egiteko. Bo, bena, hoiko egin eta nik erraite diatu, bon, sei hilabete eh, urte bat behar dugile guiki ikusteko zehiginan den. Artetik erraiteko behaz, hike bai hartu gehihin langilea azkenin ez duk hartuko, Bena, horri bu egiteko, beste okin edo beste ofiziale zumaitekinan juntatzen zide edo? Ba, junta, juntatik gutuk, uh, eh, bon, uh, nik ez ikat hortaz profitatzen ahal, paske nik urreta lehenian, urret azkenian finiz dia kontratia, ene kontratia, do behar diat eh, nik uh, orduinko norbaiteki uh, junt zinatuko, eta federazioneko bulangeak uh, behek uh, urte urrentzil hartino orduinko zerbait espantsa die uh, juntatziekin. Bo, mena juntatziekin ez uh, jat, zerbait eh, ez dukek uste jat, uh, zerbait ekzeptionel deus ez dukek eh, bo, ikeden di ementuz presio txipizu mai bena, bo, ez dukek izan, ez dukek uste inuek elasatu nahi dinez. Mm eta estatiak e, eh, hitz emaiten dik eh, betatxu kartia. Ba, laguntza zumait e, karikotetik, eh, baina bon, nik eraiten dutan bezala, bon, laguntza, e, kariko die laguntza zumait, beharko dik pape, dosie, horro e, muntat, igorri, igorri estatu hortat, eta bon, Uh, nik raiten nime zala, hobia likek be presiua utzik uh, nula eran uh, presiua rezonable batetan eta, eta laguntzaiga begitinko. Eh? Mm. EDF-a proposatzen diko bai, eh, gaiko hamagonetaik eta eta goizanko zazpiketa eusotzoneta hartino, erre kreuzetan ustia. Bon, hoi bentuz guentako abantaia dukek, e, guk eh, bon, erdik ebe e, guen langiliak ebe hasten dutuk bionetan, eta lanik habuena sortzionetako eginetuko. Eta ez jak ekonomiaik guk ihune egiten ahal, labik behardik behot, e, e, izan dadin argia gaien behardiak, e, chambro eta materiela korro behartitiak, donk Eta, hori, hori kambiatzen badi, eh, rekroz hori, mentuz hortan eh, zerbait jabaziko diago. Eh? Hmm. bestale, eta bestalde, hainbat eskentza yuken behitutzak, energia berdia bai eskenik izan zaik? Bai, energia berdia hua zian lehena plazatzen, uh, nule gana kurtie, ez da gana nule den, kurtie horiek, energia berdia hoi zian lehena plazatik, Eta gero errandu da laik e BODF alpazatzen zela, errandetan dugu, baina, bon, eh, zene pa duen energi verte, baina nik ez ziat energi verte nik, eh, nik presio hoben anean eh, galtatzen, eh? enetak energi verte ala, ala beste nik presio anean surtut galtatzen. Bo, merdik eran, bai, energi verte, baina, bon, untsa plazatik balin badia edo... Do... Uh, ez duk normal, uh, hastian kursin, sortzi uh, hamar miletaik uh, apaltotutuk uh, urtian tako, koa. Noin ez dakiat nule gaiten halden hoi, ordine gaiten di hoi uh, urrietan, batek erandeit, uh, urrietan mua derri kameita, ez ja zirik, ordine presiue apaltotuk urret urrentzin. Ordine, zebe harden kumprenit ez dakiatu. Justoki, espentsa emaiten di ato, agian presioak behiti juiten aldiela edo? presio beti. Nik, uh, bon, goit ez go go goa, ustelan, bestelan, uh, uste uh, joat, situazioan zigarri grabatik kontsartzen gien, eh? Geo ba, geho horrek eraiten die, negu gaizto bat ukeran ugula, zigarri e gaizto, ez dakar, urrieta, urrieta azken mano, eta holtzestu mano heitik, eta, bo, ikusiko, ez Bon, euh, beharre, beharre, zerbait egitiko duk dagin uh, urte, uh, urte uh, erdiko, zerbait klertiko duk bai hortan. Ah, zer Ah, ez dakiat, mentuz, uh, normal hilat edo zia ara ginen presiu hoik eta berdik, e, bon, guai hartin oba gintian izan dadin uh, burra, sukria, hor hor hor goiti juntut, eta erraiten di urte rentzeko guago zuen dialako, eh? Mm ikusten dugu laiko eh, ez nia, eh, ez nia, e, igan hastian, ez nemen txingintian. Ikusten dugu laiko eben ez ne, ez ziela hori katzen dutek ez beti ez nia saltzen ahal. Ez dakit, baduk, nik ene ustez, dagin urtian, baduk zerbait, zerbait izan hendut, zoa arra normali latzin hendut, edo jentek ez presio hoiko segitzen ahal, ez du posible. Jentia altxatuko? Altxatik edo baduk zerbait bai. Justoki, ikusi duka jente zumbait, ez dina habo jiten ogi jostia edo gutigo edo holako? Ah, holakoik ez diago, ez, ez, holakoik ikusten, eh? horre bost santimaz augmentatu diago, eh, ba, jentek haiten ziren bezala, bon, eh, kasi normal zelako, eh, bai. Beno, bai, nik uste diat, bez, jentzi dut komisionen egitea, eh, intermarxe, supermarxe hoitat, ba, presiuko guatzen dugu, nazena hidukeran dauz, eh? Jostendek eta joiten ez niko e uste diat, eh, presioan zea, eh, gentie kostumantituk edo dik, hor goite jutentuk, ebe, ebe hoi segitzen diago, eta bon, ez diago beste soluzioneke, eh, hor din, geho, mentuz, gentek eh, kaso eman di, abosago ni, uh, urte rentzeko beste hoik, bon, eh, behar, gontako pu gentek janen di, profitatiko di, eh, geho, ikusiko, nula, ditakin. Hmm. Bon, pu lotxa, hala, ogitegia, jentek beti jentutzak ogitegila, eta eipatzen eh, ebai tipiak eh, zerratuko dira eta handiek arra hartuko eta horako, Bai, bon, e, bai, bai, hoizak, hoiz, hoi mementu nesiago izan ditzen, eh, gio, gio gaitu bezala, eh, nik uh, eh, presioa ahalbezain uh, luizatze txekirko jat hortan uh, uh, ahaldugun opu. Gio jentek, bon, ahaldien egin handi, eta bo, beharre segitiko giti, uh, gio, bon, tipien eta ebagutuk, eh, uh, bon, eta ahalbezale egin handiak, koa. Koa ordin?